Abenduak amazazpi gaur raste artea da eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albistemankizuna. ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazi, e, gizarte erabilerako lau etxe bizitza, jada, e, berriozarrek e, dauka. Udalbatzan adostu bezala, atzo berriozarko udalak nasubintzarekin itzarmen bat sinatu zuen, gizarte erabilera, erabilerarako lau etxe bizitza eskuratu asmoz sinatze ekitaldian, Luis Zarraluki Hortikosak etxe bizitza eta sustapen kontseilariak eta berriozarko alkate den Xavier Lasa kurraitzek parte hartu zuten Xavier Lasa, alkateak jakinarazi duene hainbat familia agertu dira gizarte erabilerarako etxe bizitzarekin interesatuak ingoz, gizarte zerbitzuetara deribatuak izan dira eta hortxe Xabilasa lehenengoz eta bigarrenez Luis Zarraluki kontseilariaren hitzak. Y esta, la disponibilidad de estos pisos por lo menos les va a abrir una puerta a la esperanza. ¿no? Y luego también creo que que es muy destacable la colaboración entre dos administraciones, en este caso el Gobierno de Navarra y nuestro ayuntamiento, porque pone de manifiesto que cuando hay capacidad de entendimiento, pues se hacen cosas que son muy importantes y que, y que además repercuten de forma muy beneficiosa a la sociedad. Y vamos a seguir avanzando en esta línea con otros ayuntamientos a fin de que podamos establecer estas líneas de colaboración que atiendan a casos, digamos, que más urgentes o en situación más problemática y que muchas veces quedan pues eh, fuera de, lo que es el alcance de nuestra política. Y realmente pues eh, de lo que se ve en las fotos son viviendas absolutamente estándares dentro de lo que es eh, este tipo de viviendas de protección oficial, incluso de una calidad diría yo importante, suelos de madera, buenos acabados, buenas calidades en definitiva y por lo tanto bueno, pues viviendas mm, no más que dignas, diría yo, para alojar a cualquier persona que tenga esa necesidad. Mendialdea guraso elkartearen asamblea Bai, gaur aste artearekin eta arratsaldeko 6etan kulturgunean egingo da mendialdea guraso elkartearen asamblea Asamblea honetan bigai izango dira eztabaidagai batetik eskola garraioaren egoera eta bestetik guraso elkartearen karguen berritzea. Fotogramas de género liburua gaur aurkeztuko da. Maria Castejon lehortza egileak gaur arratsaldeko lau territan kulturgunean aurkeztuko du osatu berri duen fotogramas de género liburua. Liburu honek, amabos pelikula ezagunen kritika feminista jasotzen du. Maria Kastejon ezaguna dugu berrio zarren, emakumeen hainbat taldeekin formakuntza tailerrak egin izan ditu urte luzez, besteak beste aprender akuidarse itzeneko tailerra. Esan bezala urte luzez, berrio zartar emakumeak formatzen eman ditu, Maria Kastejon lehortza, eta gaur familian liburua aurkezteko aukera izango du. Konparte enpresaren plan estrategikoa aurrera doa. Alaxi aurrera doa eta zuzenki bihar arratsaldeko zazpietan kulturgunean ingo da diagnostikoaren aurkezpena zerbitzu soziokulturalen egoera azalduko dute bertan baita parte hartzailearen maila zenbatekoa izan den ere. Abenduko udal batza aurreratuko da. Bai, Xabi, eguberriko uparraldiekin, ez, kointzitzeko aurreratuko da. Gauzak onela, udalbatza, abenduaren emezortzean, bihar ospatuko da. Honetan, bilabeseen gatazkaren inguruko mozioa irakurriko da, baita suiltzaileen parkean eguneroko lan taldea mantentzeari buruzko mozioa. Eta gai zerrendan jaso bezala, Roberto Pratek, zinegotzi kargoa utziko duela ezautaraziko da, abenduko udalbatza honetan. Bueno, guazen ikustera e, kiroletako informazioa, mendien lagunak e, eh, genin da mendia aurreko igandean, igo zuten. Bai, igo zuten bai mendien lagunek, zortzireun da laro eta sein metro ituen gerin mendia, igo asmoz, San Martin de unxera urbildu ziren aurreko igandean, igo era, eguraldiarekin lagundurik, pozarren heldu ziren mendipuntara, utza eta guzkia ez dira ez, bikote desegokia. Beno, eta guazen orain, mendialdea, Kirol elkarteari dagozkion, pasaden asteburuko Kirol emaitzekin, saskibaloiari dagokionean Zer egin zuten gizonezko seniorrak, Xabi? Bai, eh, esan bezala senior, eh, gizonezko seniorrak eh, larra ona beren kontra lehiatu ziren larun batean narratzaldeko bostak eta laurdenetan. Eh, bentxe bertan, berriozaren eta berrogeita maesortzi eta hogeita malau geratu ziren e, irabazleak berriozartarrak. Alaxe eta ordea emakumezkoak galdu egin zuten 31 37tantora galdu 6 6 tanto sartu zizkieten e, kontrako neskatilak Lizio Monjarrineko neskatilak justuki larun batean jokatutako partida horretan Bai eta besterik gabe gugoraraztea gainontzeko emaitzak eguzkiplaza.neten ikusgai daudela. Thank you. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi. Bai, goizean lanbroa eta lainoa agertuko direla eta hauek eh, iraunkorki egunean zehar agertuko dira. Zerua odei gutxirekin egongo da, erdi mailako odeien eta goi odeien tarteekin, bereziki arratsalde gauean. Ego osagaiko aize bizi ibiliko da, goizean bolada gogorrekin eta arratsaldean aizeak indarra galduko du temperaturei daukionez, maksimoak gutxi jaitsiko dira. Beraz, hotza gaur ere hotza izango dugu eta eh, aurreko asteetan bezala, aurreko egunetan bezala, gaur ere izotz txikia. Eskerrik asko, arazi. eta hau da guztiak gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berrioza jarratiaren sintonian FMko en puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.